Μαμά, μα εγώ εγώ εσένα, εσύ εμένα Είναι η αγάπη μας πίσω πολύ Μα εγώ εγώ εσένα, εσύ εμένα Δυο μ' αγαπιούνται